Dali la extravaganza. Mi iam proponis citie en la Esperanta Retradio articolon pri la centiarigio de surrealismo. Hodio mi presentas alien texton, ci foie pri la artisto kiu farigis ia spezza simbolo cae prototipo de tiu arta movado. Li mem declaris tutte sen gene, mi estas la surrealismo mem. Temas pri la cataluno Salvador Dalí. Per sia creemo li farigis unu el la cefai nomoi de arto en la dudeca iarcento. Li prilaboris ne nur pentrajoin, sed anca filmoin cae juveloin, sculptajoin, vestajoin, reclamoin, sceneioin, revuo in covrilo in kai modo de segnajo in la filmo Andalusia Hondo produttita con la fama Luis Buñuel farigis icono de la surrealisma kinarto li nascidis en la iaro 1904 en la hispana urbo Figueres, cae, ancora relative iuna, li verkis mem biografion La secreta vivo de Salvador Dalí. Li havis malstabilan infanagion, cae estis educita du lingve, hispane cae france. En 1934 li exigis al Elena Ivanovna Diakonova, al nomata Gala, cun ciu li havis intensam dum vivan ligitetson. Li studis arton en Madrido, cae contactis tiamain intelectuloin. La vercoi de Freud pri la sonjoi forte impresis lin, tiel che li pentris sia in sonjoin. En la politica campo, da li ne alprenis claran sintenon. Ocase da la hispana interna milito, li rifusis aligi al iu ein flanco. Post la dua mondmilito li shaine al proximigis al la tiama hispana registaro, sed oni nescias ciu sincere. La plei fama verco de Dalí eble estas la pentrajo persisto de memoro. Cion oni cutime al nomas fandi horlogioi. Surgi, pos horlogioi aperas molai, quasau fandi jantai. Generale, on interpretas gin per la ideo che la senlace laboranta horlogio estas rigida cae determinisma. Aperanta en crepusca peisagio aput aliai arjoi cae formicoi, crom strang forma corpo. Dali longe laboris ie la creado de teatro museo Salvador Dali en sia nasci giurbo Figueres. Citio estis lia plei granda proiecto. Tie cusas lia corpo en la cripto. Li mortis en 1989 autante registrajan de la opero tristan cae isolda.